Pichha kaj capítulo. Jajaina sayananchikmanta. y judiokunapa Kunamanta librawarhanchi. CHAINAJA jajaina sayaspaya amaña kuterichikchu sirviente hina pablo KAUSAIMANJA Ñuqa Pablopa nisqaytaya kuna Judiokuna hinaraq señalachikuspa Yang Yanjapahmi Cristomanqa hapipakunkichik. Puktawanmi nimuykichik. Pipas judio hina muesis paliu sinyala señalachikoja, muesispa lliw kunatam kasukunan. Wakinnikichikmi ninkichik. ti kichik mi mana pahnya Dios kiwanchik. nispa. Chaynata Jesu Jesucristo mantawan Dios pa favorninmanta kichik. Ñuqanchikmi ichaqa chuya espiritupa yanapakuyninwan hinaspa Kristuman Hapipakuspa, mana huchayuqña kananchikpaq suyachkanchik. Jesucristuwan huklla kaptinchikqa Mana imananchu señalasqa utaq mana señalasqa kayninchikpas. Dios ichaqa munan Jesucristuman apipakuspallanchik kuyakuspa kawsananchikta. Allin kallpachkaq hina yachasqaykunata kasukuchkaptikichikqa Pimachiqapmantaqa kichik, mana kichik kasukunaykichikpaqa chay yachachikuy yachachikuykunaqa manam hayasuqnikichik Yachan kichikmi asliya hunchupas, achka masa pohuchis Señor Pim puquchisqantaqa. Señorpim confiakuchkani yachachisqaypa contrampiqa mana hukman kichik manta. yarunaykichikmanta. Qamkunata pantachiqkunaqa pero nañakas papas Diospa castigasqanmi kanja. ikuna. sichum señalachikuychiknispayraq, yachachiptiqa judiokunaqa mana ñakarichiwanmankuchu, hinaspapas Jesucristupa cruzpi wañusqanmantaqa, willakusqaymantaqa manach y Aswanqa y Y ese nispa, tapas enteruntapas kuchuchikuchunkuyá. Dios wawqipaniyaykuna diosqa hayasurqankichik Icha ichaqa librim kani nispaqa amaya runapa mana allin munasqantaqa ya aswanqa Dios mi diosmi kamachiwarqanchik kuyankim masikita, kikikita hina nispa Kaita kasukuspam lliw kamachikuyninta Animal kuna hina Kachunakuspa mikunakuspaykichikqa yanqañataq kikikichikpura tukunakuruaqchik. Aichapa Rurungmantawan chuya espiritupa Chainaha nimo kichigma Chuya espiritupa munaskangman hina kausaspaya Aichapa aichapa amaña ruraichikcho. Aichapa munasqanqa chuya espiritupa contrampim kachkan. Chuya espiritupa Aichapa aychapa munasqankunapa contrampi kachkan. nakuptingmi, munas munasqaykichik ruraita mana KICHIKCHO. Chuya espiritu muna ichakus manaña kachkan KICHIK. kachkankichik. hanchikpi hinapas aychapa kunaga kawsaqkunaqa, porinko purinku, millakuypaq kaqkunallatam RURANKO, Manañapin hakuspam hanrakunku. nakuyapi mamachakunallatam kuillapi, Paykunaqa layhanakuillapi, chiqninakuillapi, lirianakuillapi, invidianakuillapi, hinaspa piñanakuillapim purikunku. matapas imatapas munanku. kuillatam hatarichinko. sapasapahmi Munapayari Munapayarikunkum hukpa imankunatapas. Tumakuyapim, fiestakunallapim purikunku. Rurankutahmi tapas. huchakunatapas. Ñawpaq nisqaytam huktawan nimuykichik. Chayna mana allin kunaha, manam dios Diospa munaychakusqanman. Chuya espirituñataqmi kawsachiwanchik. paciencia kusisqallata, hawkallata, huyata, Cuya sunqullata, corta. Cumpliqta llampu sunqullata inaspa imapipas controlakuqta. Manam ima kamachikuypas kay allin ruraykunapa jesucristo kanchu. Jesucristupaña kaqkunaqa chakatasqata hinañam sajerunchik aychapa munasqankunataqa. Chuya espirituman hina kawsaqkunaqa payta kasukuspañam purinanchik. Ama hatun tukuspaya, ama piñanakusuncho Nitach en a